كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم من بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo prošli put završili sa Mladenom Ebu Džafar Mansura A večeras, inšala Teala, nastavljamo sa 159. hiržeskom godinom. Te godine je hilafet preuzeo Ebu Abdullah, Muhammed ibn Mansur al-Mehdi. Odmah na početku svog hilafeta, kao i svaki vladar, da dokaže svoju snagu, u svojoj državi okruženju on šalje Abasa ibn Muhammeda na Bizantiju sa velikom vojskom i on je sa tom vojskom krenuo da ih isprati. A onda na tom svom putovanju, odnosno na tom svom pohodu, u tom svom pohodu oni su osvojili velike, velika nasa, velike gradove, zarobili su mnogo plijena, vratili su se e, sa tog putovanja, toga ljeta, a da niko od njih nije izgubio život, to jest od muslimanske vojske. Ove godine je Mehdi sagradio Mežid Resafu i e, okolni e, Hendek oko nje, dakle oko same džamije, Halalto Karasafe i zatim je primio veliku vojsku koja je te godine krenula na Indiju. A nešto ćemo kasnije govoriti šta im se desilo na tom putovanju, kako su prošli. Ove godine je preselio na Hiret namjestnik Sinda, Muhammed ibn Halil, pa je na njegovo mjesto Mehdi postaju Revha ibn Hatima po nahođenju, odnosno po savjetu Ebu Abdullah, njegovog vezira. Ove godine je Mehdi pustio iz zatvora sve oni koji su bili zarobljeni, osim ko je bio zatvoren radi ubijstva ili toga što je bio, e, što je širio nered na zemlji, odnosno razbojništva, i onaj koga je tužio neko drugi radi svoga haka. Svi oni koji su bili izvedeni, među njima je bio jedan, bilo ih je, kažem, mnogo, a između njih je bio i jedan od poznati Jakub ibn Dawud, oslobođeni rob od Benu Selima i on je jedan od onih koji su, eh, što bi mi rekli, bili privoljeni, odnosno eh, postali mili samom mediju. Nešto ćemo kasnije govoriti o ovoj priči, to će posebna priča, odnosno ako stignemo šala tala čas do kraja predavanja na samom kraju, odnosno kako je završio Jakub ibn eh, Davud. Ove godine se Mehdi oženio sa čirkom svog Aminđe Umu Abdella bin Salih ibn Ali, Zatim je oslobodio svoju uh, robkinju Hajzeran i oženio se također njom. Ona je bila mu Rashid. Ove godine je veliki požar pogodio mornarcu u uh, Bagdadu na Tigrisu. I ove godine je Mehdi tražio od Isa ibn Muse, a on je bio njegov predstavnasnik, onako kako mi je bilo poručeno, da sam sebe skine sa trona, odnosno da, da ona se odrhne prava trona radi njegovog e, sina onaj, e, radi njegovog sina, to jest Mehdijevog sina. Dakle, Isa ibn Musa je, kažem, trebao da bude njegov nasljednik, ali od njega to traži također, o tome će biti malo više onaj govora, inša Allah. Ove godine na hađ predvodio ljude Jezid ibn Mansur, e, Dajđa od Mehdija, i on je isto vremeno bio namjesnik Jemena. Ove godine je preselio Abdulaziz ibn Ruad, Ikrima ibn Amar, Malik ibn Mugawwal, Muhammed ibn Abdurrahman i mnogi drugi. To što se tiče 159. godine, a ti znači nastaje 160. godina, ove godine je se odmetno jedan od e, stanovnika Horasana u samim svojim dakle, stavima je pokazao na poslušnost Mehdiju. Zbog toga mi ćemo nešto kasnije govoriti kada onaj, e, budemo obrađivani jedan drugi dio od stvari, odnosno Jakoba ibn Dauda, <clears throat> zašto je Mehdi bio sporna ličnost, ono kontraverzna ličnost. Zbog njegovih stavova, zbog njegovih onaj, grijeha, opijanja i tako dalje. Taj čovjek se zvao Jusuf El Burum. Oko njega se okupila velika skupina vojske ljudi koji su mu dali podršku. Pa mu je poslao Jezida ibn Mezida. Došlo je do bitke između ova dva čovjeka, dakle Jezida ibn Mezida, namjesnika Mehdija i samoga Jusufa Burma. Do te mjere i kada se vojske onaj, dobro umorile, oni su išli sa svojih konja, svojih jahalica i onda je došlo do direktnog boja između ljudi. Da bi na kraju Jezid ibn Mezid uhapsio Jusufa i njega i njegov, skupinu njegovih prijatelja. Onda je poslao Mehdiju, pa je Mehdi naredio Harthemi, Harthema je bio dželat, naredio uh, Harsemi da Jusufu odsjeće i ruke i noge i zatim da ga onaj obezglavi i sve njegove prijatelje, a nakon toga su postavili njihove glave kao trofeje na mostu na Tigrisu. Da nas sada smo sačuva zla silnika. Ove godine, kao sam malo prije napomenuo, 159. godine, Mehdi je tražio od Isa ibn Muse da se odrekne pravo, prava hilafte vladavine u korist njegova sina. Pa je e, Isa ibn Musa je odbijao to, on su nije prihvatio, htio je da kada Mehdi umre, da on bude e, predstavno nasljednik, odnosno da bude on halifa. Pa mu je Mehdi poslao jednu veliku skupinu ljudi pod vodstvom Ebu Hureyre, Mohameda ibn Faruha, sa hiljadu njegovih pratilaca. I rekao im je, kada dođete na doma Kufe, poneste sa sobom svako jedan bubanj, to jeste hiljadu bubnjeva. Kada dođete na, na doma Kufe, zaudarajte u bubnjeve nakon sabah namaza. Kada Isa ibn Musa čuo, prepose je. Pa su mu onda došli ovi zaslanici, dakle, pod vodstvom Ebu Hureyre, Mohamed ibn Feruha, i kažu, nas je poslao Mehdi da, da te dovedemo njemu. On kaže, ja ne želim da idem, ja sam bolestan, ja sam slab, ja nemam snag i tako dalje. On nisu njega prihvatili ovo obrazloženje, nego su ga pokupili jer po onaj nalogu samog halife. Kada je došao četvrtog Muharema, to je bio petak, kada je došao četvrtog Muharema pred Mehdija, on je rekao uh, samom Musi, odnosno Isi ibn Musi, da od njega zahtije, da njega traži, a da će mu on zato dati 100.000 zlatnika i da će, e, pardon, da će mu dati e, 10 miliona zlatnika i da će ga nagraditi sa mnogo nekretnina, mnogo zemlje i tako dalje, nepokretne imovine, samo da se odrekne trona Hilafeta u korist njegovih sinova. Mehdi se je popio na Mimberu i rekao je, dakle, Isa ibn Musa je rekao, govori njegovo ime, a to nije bilo tako. Kaže, Isa ibn Musa je rekao da on nije sposoban, sposoban da vodi e, državu, da vodi islamsku državu. On se odreče hilafeta u korist mojih sinova i da će dati se prisega njegovom sinu, e, odnosno njegovim sinovima, da će oni biti njegove predstavno nasljednici nakon Mehdijeve e, smrti. I onda prisega se dala Musi Lahadiju, a zatim Harunu Rašidu. Pa je Isa ibn Musa sjedio na posljednjoj e, stepenci Mimbere i sve što je Mehdi govorio, kraj njega je bio njegov sin Musa al-Hadi i sve što je govorio onaj Mehdi potvrđiva Isa ibn Musa je potvrđio da je to tako i onda je fakat se to i desno. Ove godine Abdul Melik ibn Shihab el Mesmej ušao u Irbit To je Irbid ili Erbed, jedan, jedan, jedan grad prema Hindiji sa velikom vojskom gdje su opkolili taj grad i postavili su katapulte, a onda su gađali taj grad i utvrde toga, utvrde toga grada, odnosno same ograde, gađali su naftnim kuglama, sa gorećim naftnim kuglama. U tom, tom pohodu, dakle, veliki broj ljudi je poginuo, grad je bio zapaljen, grad je bio osvojen. I onda kad su završili sa osvajanjem, htjeli su da se vrate, pa je more zbog svoje uzburkanosti nije im dozvolilo. To njihovo bivanje tamo, taj period, e, zimski period, ih je maltene uništio. Naime, hiljadu ljudi je umrlo od e, jaštavice. Pojavile su im se jake jaštarice, odnosno velike jaštarice u ustima. Ovo je karakteristično za te azijske narode, što oni koriste jake začne u svojoj hrani. I jedan, jedan od tih razloga je bio to i drugi razlog što se proširio među njima proširio neka bakterija koja ih je napala onaj, e, stvarala bolove u ustima i od toga kažem izgubili su, hiljadnih izgubila svoj život a onda oni koji su preživjeli kad se mora smirilo krenuli su nazad prema islamskoj državi međutim mora ih se ponovo uzburkalo pa je velik broj od njih se ugušio. Sasuvom su i zarobili kćerku tadašnjeg kralja od, iz Erbida. Ove godine je na hađ predvodi ljude Mehdi, u Bagdadu je postavio svoga sina kao namjesnika Musul Hadija, sa sobom je poveo Haruna Rašida i velik broj prinčeva, između njih je bio i onaj, malo prišto sam spomenuo, oslobođeni Jakub ibn Davud, jer Jakub ibn Davud kod njega uživao položaj kao njegov najbolji savjetnik, do te mjere da je mogao da ulazi kod njega kad god hoće u svaku doba dana i noći bez da traži od njega dozvolu. U tom vremenu, El Hasan Ibn Ibrahim je pobjegao uh, opet uh, uz pomoć Jakova ibn Davuda, o čem ćemo rješavati ta, dana kasnije govoriti, i zatražio je u Hidžazu sigurno za njega se zauz Jakov ibn Davud i smjestio se je u Hidžaz. Kada je Mehdi došao u Meku i Medinu, podijelio je među Mekelijama i Medinlijima 30 miliona dirhema, zatim 100.000 odijela, to jest odjeće koji su oni nosili, ono što mi danas poznamo je dželabija, Allah najbolje znao su nosili tada onaj, nešto sasvim drugo, to su bilo grtači i preko pojasa još jedan izar, odnosno jedan dio odjeće. Podijelio i kažem, 20 miliona dirhema, 1000 e, odijela, 100.000 odijela i iz Egipta mu je preko njegovih namjesnika donešeno još 300.000 dinara, to je zlatnika iz Jemena, 200.000 dinara i sve to podijelio stanovnicima Meke i Medine. Čuvari Keabe su se požali mediju da se boje za Keabe, da se Keabe srušiti zbog toga što je na Keabi bilo previše od ogrtača, čabenskih ogrtača, koji su stavljali svaki od halifa kako je koji dola, dolazio kroz istoriju prije njega. Pa je naredio da se jedan po jedan skine i kad su došli do jednog velikog koji je postavio Hišam Inovim do velik, bio je debele, debele kože i on je bio najteži. Pa je da se on skine da se ostali onaj ostavi nazad na Kaabu. Također je tražio od Malika fetvu da mu dozvoli da sagradi Kaabu onako kako je bila u vrijeme Ibn Zubeira, pa je Malik rekao, ja se ipak, kaže, bojim da neće, kaže, Kaabu uzeti kraljevi za izigravanje i onaj, bojim se da će svako malo neko rušiti, neko raditi, kao što je Allahom poslanik sallallahu alaihi veselam rekao. Također Muhammed ibn Suleiman, namjesnik Basre, na tom putovanju je njemu ponio, dakle, u, službi Mehdi je ponio mu je E, led i kaže se da on bio prvi halifa za kojeg je nošen med na putovanje, e, na putovanje za hač. Kada je došao u Medinu, naredio se proširi Allahov poslanik sa sedam džamija i naredio da se velika kabina, to je mjesto gdje su klanjale halife i sultani, naredio da se taj, odnosno vladar, da se ta kabina ukloni i naredio da se svugdje u islamskoj državi gdje god se nalazi bilo kakve kabine unutar džamija da se one ukloni. Također tražio je onaj od Malika dozvolu da promijeni mimber, to jest da smanji mimber, kao što je bio, bio u vrijeme Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa je rekao Malik, bojim se da ako ga budete previše pomijerali, da će se mimber srušiti, pa ga je ostavio jer je Moavija nadogradio nekoliko stepenica uh, ne, više nego što je bilo u vrijeme Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. Mehdi se oženio u Medini sa Rukajom bint Amr Osmanijom. Ove godine preselio je E, Oduzameti ljudi priselili su Rabija ibn e, Subej, Sufjan ibn Hussein, jedan od prijatelja Zuherija i Šuabe ibn Hadžađ ibn Luvarda Lataki je lezdi. Šuabe je poznati, dakle, Muhadis, Ebu Bestam, El Vasti, čovjek koji se preselio iz Vasta, preselio se u Basru, e, on se družio, odnosno vidio je, susreo se sa Hasanom ibn Sirinom, prenosio je od velikog broja tabina, a od njega su veliki, dakle, onaj islamski prenosioci, odnosno muhadisi prenosili također hadise. Bio je šehol muhadisa, nazivao se među njima bi emir al-mu'minin, to jeste emir al-mu'minin u hadiskoj nauci, kao što kaže uh, Sufjane Theuri. Također Jahe ibn Mu'in kaže, on je bio imam bogobojaznih ljudi, jer se najviše iscao po svojoj subtilnosti, svojoj predostrožnosti. Zatim, uh, ne, ne pokazivajući bilo kakvu ljubav prema ovome svijetu, zatim po njegovom lijepom ponašanju. Imam Šafija kaže, uh, da nije onaj da nije bilo šuabi, ne bi se znalo za hadis u Iraku. Ima Mahmed, rahmetullah ta'ala, kaže, on je sam za sebe bio umet. I niko nije bio njemu ravan u njegovom vremenu. Mohamed ibn Sa'ad kaže, bio je povjerljiv, bio je dokaz, dakle, thika, hudže, i bio je, onaj, bio je čovjek koji je vladao hadisom. Vakija kaže, ja kaže, molim Allah Đelšanuhu da šuabi podigne deređe u džennetu zbog onoga što je čuvao hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, mnogi su se dakle, istakli u, govoru o samom Šuabi rahmehullahu ta'ala i često se u predajama i čuje njegovo ime, spominje se njegovo ime i da on prenosi i da se od njega prenosi. Zatim je nastala 161. godina. Ove godine Sumama ibn Velid je krenuo sa ljetnjom, u ljetnje pohode sa svojom vojskom i Rimljani su mu se suprostavili, odnosno Bizantinci su se suprostavili i muslimani nisu mogli da uđu onaj u Bizantiju te godine. Ove godine je Mehdi naredio da se iskopaju bunari i da se uh, urede putevi i to kraći putevi od Mekke, odnosno prema Mekke iz Šama. Ovu zadaću je preuzio na sebi Jahtin ibn Musa i radio je punih uh, deset onaj godina. Dakle, 171. godine je završen taj put, to jeste olakšani, uljepšani put koji imao sve svoje usluge, hanove, e, dakle, bunare i tako dalje, gdje su mogli hađi da se odmaraju na put prema hađu. Zatim je naredio da se proširi džamija u Basri i da se uredi dio prema Kibli i zapadni dio, Zatim je naredio, ono što sam malo prije spomenuo, da sve gdje god se u, bilo kojoj džami u islamskoj državi nalazi bilo kakva građevina unutar džamije, kao što bile kabine odvajale posebne ljude, da se te kabine onaj, u, uklone. I da je do, dovoljno da se mimbere prave grade kao što su bile u vrijeme Allaha poslanika sallallahu alaihi wasallam. Te godine je Ebu Bejdullah, eh, Mehdi vezir, izgubio ugled kod medija zato što ga je prevario. Ovdje ne govori zbog čega i kako, ali onaj samo je dakle spomenuo Ibn Kathir Rahmehullah Ta'ala da ga je on odstranio i da je Kadiluk i upravu i vizare, odnosno ministarstva i savjetovanje prepustio Af ibn Jezidu, ibn Jezidu Elezdiju. Ove godine je na Hajj prevodio ljude Musa el-Hadi, sin od Mehdija, Ovi godine je preselio Israil ibn Yunus ibn Isak i Subeji i Zajde ibn Kodame, Sufjan ibn Seyd ili Mesruhe Seuri. Jedan, dakle, Sufjan ibn Seuri, tako mi ga za tom kraticom i znamo, a on je u stvari Sufjan ibn Seyd ibn Mesruh. Jedan od imama Islama, jedan od Abida, jedan od čovjeka poznatih koji su slijedženi zbog njegove privrženosti sunnetu, čuvanju sunneta Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegova kunja bila Abu Abdullah el-Kufi. Prenosi od mnogog od mnogih tabina, od njega također prenosi veliki broj imama. Kao što sam malo prije spomenuo, od njegovih savremenaka bio je Šuabe, Ebu Asim, Sufjan ibn Ujajne, Jahja ibn Mu'in i mnogi drugi. Također za njega se govori da i on je mir mu'mininu hadisu. Kaže se da je prenio, odnosno da je zapisao znanje od 1100 šejhova, a bio je bolji od svejednog jednog svoga šejha, rahmehullahu ta'ala. Yunus ibn Ubejd kaže, nikog nisam vidio da je jači, bolji, da je ustručeniji, da je onaj u svojoj nauci, da je učeniji kao što je bio imam Esel. Šuabe kaže, on je vladao ljudima, to jeste plijenio je ljude svojom bogobojažnošću i znanjem. Ove godine je preselio Ebu Dulame. Ebu Dulame je bio jedan pjesnik, za njega je bilo poznato da je bio pjesnik Šaljivđija. Njemu ime je bilo Zed Ibn John, neki su ga nazivali ludim pjesnikom, zato što je u nijednu priliku nije koristio, odnosno propustio da se nije našalio, tako kaže jednom prilikom kada je umrla žena Hamada bin Teisa, žena od Mensura. On je došao kod njega, Mensur je bio strašno tužan i stavio je ruke na glavu, plače. Kaže onaj, on, ja je Badulama, šta sam ja, kaže, pripremio za ovaj dan? Kaže on, pripremio si onaj, svoj amirišnu emiru mu'minin, to jeste, otpratio si je. Kaže pa se Mensur, halalte, pa se ona na, na, na, nasmijao Mensur do te mjere da se prevrnuo. Kaže, nemoj na sramota, lad se smilovao. Također, jednom prilikom je ušao kod Mehdija, I on Mehdi uspjeva jedno, jed, dvije, onaj, dva stiha i kaže zakleo sam, ka, zakleo sam se ako te vidim zdravog i živog u nasiljima Iraka, a da si ti onaj koji je odnio pobjed. To jeste da si već došao iz nekog pohoda. Da ćeš donijeti salavat na Allaha poslanika i da ćeš, kaže, moje krile ispuniti onaj dirhema. Kaže njemu Mehdi, što se tiče prvog, da, ja ću kaj donijeti salavat Allahom sami, Allah Muhammedu, Allah Muhammeda, što se tiče onoga drugog dijela, kaže, neću. Kaže on njemu, Ebu Dulame kaže, ja mir al muminin, Ovi, ova dva stiha su nerazvojna, ne mogu se razvojiti. Kaže, pa i Mehdi naredio da mu se napuni ona njegovo krilo. Onda je rekao, hajdi kreni, idi, dao sam ti što stražio. Kaže Ebu Dolama, ja ne mogu ustati kaj pocijepat će mi se odjeće, ostat ću, kaže, go. Kaže, pa i naredio slugama da donesu onaj kese, da se to blago, ono što mu je dao dirheme i zlatnike, srebrnjake i zlatnike, da se napune i da se onaj pomogne da odnese. Zatim je nastala 162. godina. Ove godine je se usprotivio Mehdiove vladavine Abdeselam ibn Hišam Rješkeri u Kansarinu. Također njega je slijeda jedna velika skupina ljudi, pa se protiv njega borili velik broj emira do te mjere da je slabo ko mogu da vam suprostan, nikoga nije mogu pobijediti. Pa mi je, kaže, Mehdi poslao vojsku iza vojske i mnogo je trošio i metka u toj borbi protiv Abdeselama el I onda jedno od tih dakle, njegovoj zadnjoj bici normalno, onaj, on je poginuo. Ove godine je ljetnju vojsku na Bizantiju predvodio Hasan ibn Kahteve sa 80.000 vojnika koji su bili plaćena vojska onaj, u državi, u islamskoj državi i oni su na ovom svom putu onaj, dobre do, ili jak udarac nanijeli Bizantiji. Zatim su, kaže, spalili velike gradove, uništili i oslobod, odnosno zarobili veliki broj uh, Eh, roblja i velik broj, odnosno veliku količinu imetka. Ove godine je u Đerđanu eh, se pojavila jedna skupina pod vodstvom Abdul Kahara. Protiv njega se bori Amr ibn Ala iz Taberistana, pa je sa vladu Kahara, a eh, Abdul Kahara ubio i njega i njegove sjedbenike, a Mehdi je te godine naredio da se prvi put iz Betul Mala dadne plata odnosno što se rekao kod nas penzije, jel, svima bolesnicima ili onima koji su bili zatvoreni, a nisu mogli da izdržavaju svoje porodice. Ove godine je preselio jedan od velikih zahida, Abida, jedan od poznatih ljudi koji se često dan danas citira i spominje u predavanjima i na druženjima, to jest Ibrahim ibn Edhem, ibn Mansur, ibn Jezid, ibn Amir, ibn Isak et Tamimi. Za njega se kaže da je on stvar bio Ađeli, da je iz plemena Ađel, iz Belha nastanio se u Šamu, došao u Dam Damask, prenosio je od svoga oca, prenosio je Ameša, od Mohameda ibn Zijada, prijatelja, odnosno mm, jednog od prijatelja Ebu Hureyre, od Ebu Isaka Subeja i mnogih drugih. Također od njega su mnogi drugi prenosili, kao što je Sevri, Ebu Isak, El Fezari. Sad Mohamed ibn Humeid i od njega prenosi Evzai ibn Asakir i to od e, putem Abdullaha ibn Abdurrahmana Al-Jazarija, od Ibrahima ibn Edhema, od Mohameda ibn Zijada, od Ebu Hureyre. Kaže, ušao sam kod Allaha, poslanika sallallahu alaihi sallam, pa je klanjao sallallahu alaihi sallam sjedeći, dakle, u Hurire, ulazi kod Allaha, poslanika sallallahu alaihi sallam, e, i klanja sallallahu alaihi sallam sjedeći. Kaže, Allaho poslanika, što klanja sjedeći? Šta te je umorilo? Kaže, umorila me Ebu Hurire glad. Pa Ebu Hurire radi Allahanu za vlaku. Bilo mu je teško da Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam gladan da ne može da klanja stojeći. Kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam, nemoj plakati Ebu Hurire, jer će žestina te gobi na ovome svijetu olakšati čovjeku onaj žestinu polaganja računa na sudnjem danu. Također se prenosi od njega da je e, također da je istim lancem da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao fitna kada dođe ona će da pokosi sve robove i neće se spasti osim samo onaj koji je učen, to jeste Alim. Imam Nesai kaže, Ibrahim ibn Adhem je bio povjerljiv, prenosilac jedan od Zahida. Ebu Naim i drugi kažu, bio je, na, naime on je bio jedan od, e, njegovo porijeklo je od vladara iz Horasana. Volio je lovi i tako jednom prilikom dok je bio u lovu, čuo je glasnika iz nosilje sa njegove jahalci, kako mu, je, kako mu, kako mu govori, zar se za ovo stvoren, zar uvo trošiš svoj život. Kaže, pa je za sebe rekao, stao sam, neću više, neću više. Onda se vratio svojoj fa, svoje familiji, svojoj e, kući, ostavio je svoga konja, otišao je kod nekog čobana njegovog oca, uzeo njegovu odjeću, dao mu svoju odjeću, uzeo njegov štap i krenuo prema Iraku. Ostao je jedno tamo vrijeme, tražeći, cilj mi je bio samo da traži halal obskrbu. Dakle, kako da zaradi halal obskrbu? Pa mi je neko od šehova Iraka rekao, ako hoćeš halal obskrbu, idi u Šam. To jeste, idi onaj prema Šamu, to jest u Damask. Pa je ostao dugi niz godina u Šamu, služeći ljudima, okupavajući vrtove, nagledajući im bašće i tako dalje, i od toga se hranio. I kaže, ja bježim sa svojom vjerom, sa brda na brdo, sa planine na planinu. Neki govori za mene da sam ja onaj opčinjen, međutim, e, moje cilj, kaže, samo halal obskrba. Kaže se za njega, da je naučio Allahovo veliko ime, Ismullah il Adem, pa da je zbog toga imena se susreo i sa Hidrom, Allah najbolje zna, kaže Ibn Kathir da je ova, uh, ova predaja bez tačnog lanca. Ebu Naim kaže da je većinom učio dovu gospodaru moj ne dozvoli da ostanem ponižen u nepokornosti prema tebi nego daj mi da budem počašćen pokornošću tebi, gospodaru moj. Nekomu je rekao, meso je poskupljalo, a on reče, umanjite njegov cijenu tako što ga nećete kupovati, pa ćemo mu spasti cijena. Kaže se za njega da je čuo glasnika da mu je rekao, o Ibrahim, efa hasibtum ennama halaknakum, abethenu ennakum ilina la turđaun. Zar vi mislite da smo vas stvorili tek tako i da se nama nećete vratiti? Pa mu je pa onda rekao, boj se Allaha, priprem se za sudnji dan. Kaže se da od tog trenutka sišao sa svoje jahalice i da je se samo posvetio halal obskrbi, to jeste da radi, da bi zaradio halal obskrbu. Ibn Asakir mnogo prenosi o njemu i kaže sama predaje u čiji lanac prenoslaca nije vjer, onaj u potpunosti provjeren. Kaže jednog dana da sam bio u Belhu, došao mi je čovjek sa lijep, odnosno vidio sam čovjeka lijepog izgleda, lijepe brade, pa mi je okupirao moje srce. Pa sam naredi jednom dječaku da ga pozove. On je, kaže, došao, ponudio sam hranu, odbio je. Kaže, gdje si krenuo? Kaže, krenuo sam na hač. Kaže, mogu sad tom putovati? Kaže, možeš. Pa smo, kaže, putovali noć, kad je došlo jutro, kaže, on bi otišao, nestao, ja bi ga kaj morao čitati dan da čekam, kaže, vidimo se sutra na večer. Sve dok nismo došli, onaj, u Meku. Do, halal, došli smo u Medina, Allahom njih, sada sedam, zatim smo, kaže, krenuli prema Meki, a onda smo završili hač, zatim smo se vratili u Beitul Mahdis, I ja sam onaj krenuo prema onaj šamu i više tog šejha nisam vidio. O Sufjana Theure se prenosi da i Ibrahim ibn Edhem ličio na Ibrahima alaihissalatu wassalam po samom svom, dakle, onaj, svom svoje plemenitosti i kaže da je bio od ashaba, bio bi čovjek priznat među ashabima. Viši ibn Haris kaže, četvr, četvorica Allah te ve taala je uzdigao radi toga što su hra, se hranili halal i metkom. je bio Ibrahim ibn Edhem, zatim Suleiman ibn Hawas, Uhejb ibn Verd i Yusuf ibn Asba, Asbat. Ibn Asake prenosi od Muavi ibn Hafsa da, je, Hafsa da je rekao Ibrahim ibn Edhem je čuo predaju pa je uzeo iz te predaje da je cijeli svijet njegovog vremena dakle, onaj uništen. Kaže, došao je neki čovjek Allahom poslanik sa Allahom se rekao, Allahom poslanik će uputi me na nešto što će me, Allah, za čega će me Allah Žešanu voliti, za čega će me voliti ljudi. Pa je Allah, pa je Allahom poslanik sa Allahom se rekao, ako hoće da te Allah Žešanu voli, onda nemoj voliti dunjaluk, ako hoće da te vole ljudi, ono što je kod tebe višak dadni narodu. Ibn Abi Dunija kaže, prinosi se od Ribin Idrisa, sjeo je Ibrahim jednom prilikom sa Alima, pa su spominjale hadise, Ibrahim, Ibrahim je šutio. Pa je onda rekao, prenosi od Mensura, zatim je šutio, pa nije progovorio ni jedan onaj harf dok se ovaj međus nije završio. Pa je on nekom rekao, zašto se prešutio kad si pošao da priča, zašto nije završio predaju? Kaže, bojim se da će me, kaže, ova, ovo sjelo uništa, će mi najteže na sudnjim da onda podnesem račun. Jer on je smatrao da ne treba priča onda gdje se ističu ljudi sa svojim e, znanjem. nekoga je upitao zbog čega nosiš drva na leđima, a on kaže nijedan čovjek neće zaraditi halal i metak da prehrani sebe i svoju porodicu, a da ga za toga, zarad toga Allah subhanahu wa ta'ala neće nagraditi dženetom. Od njega se kaže, ili za njega se prenosi mnogo predaja kao samog Evlije, jednom prilikom stajao je na eh, Buhubeisu, jedna planina na domak Meke, pa je rekao svojim prijateljima koji su bili sa njim, sa njim kažu da, ono njima on kaže, kada bi Allahov evlija rekao u ovoj planini da se pokrije, ona bi se pokrije. Pa se kaže uzrmala planina, on kaže ne, nisam ti rekao da se pokriješ, samo sam htio da im kažem šta Allahove evlije su zaslužile kod njega. Također se za njega prenosi da je onaj, u raštim prilikama bio spašen, odnosno time što je bio pobožan, da ga Allah smanatala spasio različitih nedaća, kao što je bilo jednom prilikom dok su bile na, na moru, na leđima jedne lađe, pa je se mora uzburkalo, a onaj, on je tiho spavao dok su svi plakali. Pa je onda ustao i zamolio Allaha i rekao, gospodaru, ti si nam pokazao svoju snagu, gdje nam pokazao svoju milost. Kaže, pa se more smirilo isto kao što se ulje onaj smiri u posu. Dakle, toliko je postalo more ravno i mirno, rahmehullahu ta'ala. za, za njega Ibn Asakir kaže zapamćeno da Ibrahim Ibn Edhem umro uh, dakle 162. godine ima drugačih mišljenja, među međutim Ketir kaže najispravnije ono što je rekao Ibn Asakir, kaže se je preselio na jednom od ostrva prema Bizantiji dok je bio u džihadu, to je borbi na Allahovom putu. Uh, te noći je otišao 20 puta pored sebe jer imao je onaj e, neku stomačnu bolest i svaki put bi uzeo abdest nakon što se vrati onaj i obavi nuždu. Kada je došao trenutak smrti, on je rekao dodajte mi moj luk i uzeo je svoj luk, svoje strele, privio u sebe i umro je kao muđahid na Allahovom putu. Imam Buharija u Kitabu Edeb, dakle u poglavlju Edeb, prenosi od Ibrahima i Nedhema. Također imam Tirmizi u svom džamije, onaj prenosi od njega hadise i to hadis prenešeni o potiranju e, na, po mestvama. Zatim je nastala 163. godina. Ove godine je Mukfa Zendik, jedan od heretika, e, iskazao svoje nevjerstvo, herezu i neposlušnost Mehdiju. Ustvrdio je, odnosno e, pošao je da širi među ljudima teoriju reinkarnacije. Naime, reinkarnacija je nama poznata, dakle, u, odnosno prelaz duše iz tijela u tijelo. Međutim, kod njega je ovaj oblik bio nešto malo žešći. Pored onoga što su mu veliki broj ljudi njegovog vremena, njegovog onaj, nasljeda dali mu podršku, pa je islamska vojska krenula uh, prema njemu. Kada su ga opkolile muslimanske vojske, njegovu palaču, on je popio otrov, oni njegove žene su, i svi, svi ženska djeca, ona i muška su popili otrov i svi su pomrli. Naime, njegova teorija je bila da je Allah Đaršanu se utjelovio u Adem a.s. Zatim, da je naredio melecima zbog toga da mu učini seždu. Da su meleci učinili seždu Ademu zato što je Allah bio utjelovljen i u onaj Ademu. Zatim se Allah, Allah prešao u tijelo Nuha, a onda jednog po jednog vjerovjesnika sve do uh, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, što su riječi kufra. Onda kaže da je prešla, prešao Allahov lik u Ebu Muslima do Harasani, a mi smo o njemu govorili. A onda da se prenijelo na njega, to jeste samog Mukfija Ezindika. Zbog toga je Mehdi poslao veliku vojsku i onaj završio onako kako je završio, Allah ga uništio i na ovom, na onom svijetu. Ove godine je Harun Rashid krenuo iz Bagdada sa vojskom e, prema, prema Bizantiji i u toj vojsku ga pratili Hosein ibn Kahteve, Rabija i Hađ, Bihaldi ibn Burbuk i ibn Burbuk se i Jahe ibn Hali se istakli u ovoj bitci i izvojavali su pobjedu onaj korist muslimana. Ove godine je Mehdi prepustio svom sinu Harun Rašidu e, eh, zapadne zemlje, zatim Azerbeđan i Armeniju i postavio kao njegovog glasnika Jahiju ibn Halda ibn Bormuka. Zatim je nastala 164. godina. Ove godine je Abdul Kabir ibn Abdul Hamed ibn Abdul Rahman ibn Zaid ibn Khatab napao na Bizantiju. Zatim u tom pohodu se suprostavio Mihail, kardinal Mihail sa svojom vojskom od 90.000 vojnika i između njih pojavio se jedan od istaknutih hrabnih uh, Bizantijaca, Tazaz Jermenac, također Nenad kardinala. Pa su muslimani ovu bitku, odnosno nije došlo do jake bitke muslimani se povukli, što je bilo onaj Mehdiju krivo i htio je da onaj Abdul Kebiru Abdul Hamedu skine glavu zbog toga. Ove godine je Mehdi krenuo uh, prema Buisa eh, bazu, jedno, jedan, jedno mjesto u Šamu, htio će da krene na hađ, kaže pa su ljudi na tom svom putu puno ženili i onda se vratili. Nisu imali za sasvom dovoljno onaj vode. Pa je ponovo naredio Mehdi da se pripremi muslimani pod vodstvom Muhela ibn Salah ibn Abi Džafera da on predvodi ljude na hađ. Zatim je nastala 165. godina. Ove godine je Mehdi pripremio svoga sina Harun Rashida da povede Bizant, vojsku ona je protiv Bizantije. Njegova vojska je brojala, ovo mi je čudno da je prvi put spomenuo, tačan broj 95.793 vojnika. Sa sobom su ponijeli 20 odnosno uh, halalte, 194.450 zlatnika i 22.414.800 ovih srebranjaka velika vojska, dobro opremljena muslimanska vojska, došla je na domak mora nedaleko od Konstantinograda, gdje, su, e, gdje je preselio već bio njihov onaj kralj ili car, a njegov pristup je preuzela njegova žena e, Augusta. Pa je ona zamolila Harna Rašida da mu svaki godin dadne džiziju od 59.000, odnosno halalte, 70.000 e, zlatnika, a da ne dođe do rata, iako je došlo do male bitke u kojoj je nekoliko hiljada onaj, e, Bizantija izgubila život njih nekih 45.000, odnosno 54.000 i zarobili su 5.644 robkinje i velik broj onaj e, blaga i tako dalje što su ponijeli sa sobom prema Šamu. Zatim je nastala 166. E, godina. Ove godine u Muharremu Rešid je došao, vratio se iz Bizantije, ušao u Bagdad sa svojom velikom e, vojskom i ponio sve ono što je zarobio. U tom svom pohodu je naredio svim onim zarobljenima da ponesu blago i ono što je bilo zarobljeno da ponesu u Betul Mal. Ove godine je Jakub ibn Dawud izgubio svoj položaj kod e, Mehdija, A naime, jednom prilikom je Mehdi pozvao uh, Jakuba ibn Davuda kod sebe na, na, na uh, Daru Hilafe, ili svoju palaču, i on ga je zatekao tamo kako sjedi u obilju cvijeća, u ljepotama, u prostirkama i tako dalje, u raskošu, mnogo čega hrane. I on ulazi kod njega, Jakob ibn Davud, i pita njega šta ti, kaže, misliš o ovdje? Kaže, ništa u životu ljepše nisam vidio. Kaže, vidi nešto. Ovo, sve što vidiš je tvoje. I ova, kaže, robkinja će biti, kaže, tvoja. Hajde, kaže, vodite je kući, ali trebaš mi, kaže, samo za jednu stvar. Kaže njemu Jakub, šta? Hoćeš kaže, prvo da mi kažeš da. Kaže, da, slažem se. Hoćeš kaže, ispunut? Kaže, hoću. A još ne znam šta će raditi. Kaže, ima jedan Alavija, dakle, iz porodice, onaj Alije, radi Allahu anhu arda, hoću da ga uhapsiš i da ga svrgneš. To jeste da ga smakneš, da ga ubiješ. Kaže pa je Jakub ibn Davud otišao tražeći ovoga čovjeka i našao ga i kada je došao kod njega, Allah najbolje zna, kaže, radilo se o Hasan ibn Ibrahim ibn Abdullah ibn Hasan ibn, uh, Hasan ibn Ali ibn Abi Talibu, pa je došao onaj kod njega i rekao mu, data mi je sluškinja 100.000 dirhima i sve ovo što vidiš od ljepota, da te ubijem. A on njemu reče, O Jakube, zar ćeš doći na sudnji dan, a da na tvojim rukama bude krv čovjeka od e, sinova ili potomaka Fatime i kćera Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam. Kaže, ne tako me Allaha, idi gdje hoćeš, pa mu je dao dvojicu ljudi koji će ga odvesti. A onda je Mehdi saznao za ovu, uhapsio je Hasana e, ibn Ibrahima i sakrio ga. I kaže, on pozove Jakova ibn Davuda i kaže on Jakobu, šta su radio sa onim Alevijom, Alinim potomkom? Kaže, on je mrtav. Kaže, siguran, kaže, jesam. Umro, kaže, Allah ti, kaže, Allaha me. Hajde, kaže, stavi ruku na moju glavu i zakun se. Kaže, Jakub je stavio ruku na Mehdi u glavu i kaže, tako me Allah, on je mrtav. Kaže, dovedite mi ga. Dovedite mi, kaže, ovoga tamo iz te prostorije. Kada je ušao Hasan ibn Rahim, Jakub je, dakle, izgubio se. Ne zna šta da kaže. Kaže njemu Mehdi, tvoj život je meni halal. I onda je naredio da se baci u tamnicu samicu punu vode. I tamo je ostao dugi niz godina, sve dok jednog dana nije mu bilo rečeno, izađi, a on je rekao, ja emir al-mu'minin el-Mehdi. Kaže, ej, rahim Allah, Mehdi. Kaže, El Hadi, iz El Hadi, Mus El Hadi, kaže, ej, rahim Allahu, El Hadi. Kaže, Harun Rashid, kaže, e ne. Jest, ja sam kao je Harun Rashid. Dakle, dugi niz godina, dakle, dok je preselio Mehdi, dok je preselio El Hadi, njegov sin, i onda dok je došao Harun Rashid, ovaj, on je bio u tamnicu, samnicu u vodi, do te mjere da je kosa i brada mu narasla, da je ona izgubio vid, i on kaže, imam jednu želju, idi kaže gdje hoćeš. Hoću kaže u Meku, idi kaže neka ti je sreta put i dugo nije ostao u Meki, umro je. Kaže se za Jakuba da je bio dobar čovjek, da je opominjao Mehdija zbog toga što je pio vino i to ispred njega što je slušao mnogo muziku i pjesme i onaj e, pjesme žena i govorio mu, zar se me postavio kao svog savjetnika u tome, ja ne želim da ti budem, kaže prijatelj, u ovome, zar nakon što obaviš pet namaza, okreću se pe Betul Haramu, ti, kaže, piješ vino i pjevaju one koji pjevaju ispred tebe. A Mahdi je govorio, Allah je čuo svoga, onaj, čuo roba Abdullaha ibn Džafera da je rekao Jakubu, to je, kaže, nije bilo njegovih lijepih dijela. Također, ove godine je Mehdi <clears throat> e, otišao, ove godine je otišao prema svojoj palači u Bisa bazu, gdje je naredio da se sagradi velika palača koja je sagrađena bila od Čerpića. I kaže se da je onaj prvi on uspostavio poštu između Meke i Medine i Bagdada. To jest da se nosi pošta i bile su stance gdje se pošta prenosila. Ove godine Musa al-Hadi krenuo prema Đorđanu, ove godine je Kadiluk prihvatio, odnosno preuzeo Ebu Jusuf, eh, prijatelj od Ebu Hanife, rahmahullah ta'ala, Ove godine je na hađ predvodio ljude Ibrahim ibn Jaha ibn Muhammed, namjesnik Kufe i ove godine nije bilo pohoda na Bizantiju zbog toga što je Harun Rashid sklopio primirje sa Augustom da se plaća 90.000 zlatnika svake godine islamskoj državi. Molim Allah Žešan šandav vas nagradi svakim dobrom za vaše čarasne druženje. Mi smo došli dakle, do 166. godine, završili smo 166. godine, inša Allah, sljedeće sedmice posle akšam namaza, pošto se vrijeme pomira, neće biti u pola osam, nego ćemo ako Bog da, otprilike neka tamo 10 do 8, inšala, sljedeće naše druženje će biti u iduću sridu. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammed, lal Muhammed, wa jazakum Allah khairal, jazava, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي